Tātad es tik, tikko sapratu vienu lietu, par kuru es nevaru nepadalīties. Tātad es biju vēl pilnīgi neticīgs cilvēks, bet jau kristīta katoļu baznīcā. Ar vīru mēs nebijām laulājušies, bet ļoti gribējām bērniņus. Aizgājām pie ārstiem, ārsti saka, nu jūsu kombinācijā nekādīgi nevar būt bērnis. Man tur kaut kas nav kārtībā, vīram tur kaut kas nav kārtībā. Un tad es izdomāju, es braukšu uz Agonu. Es pat biju slimnīcā, kur man taisīja operāciju, bija gulējusi kaut kādu operāciju. Un, un, un es izprasījos no slimnīcas un aizbraucu 14. vakarā uz Aglonu. Es biju neticīgs cilvēks, bet ar ļoti lielu spāru. Un tur bija atvesta kaut kāda īpaša glezna, ko, ko es dzirdēju no citiem e, ticīgajiem. Un es tāda, nu, tā grūstījos un teicu, visi tiksim, visi tiksim, un tik pati airējos uz priekšu. un tad, un tad es nokritu pie ceļiem tāds svētbezmas priekšā, kurā es redzēju Mariju ar bērniņas rokām, un es teicu, nevis lūkšanu, bet ultimām, kā es pati pie sevis to noformulēju. Dievs, ja man līdz 30 gadiem nebūs bērnu, es tā dastēšu, jo es gribu dalīties mīlestībā. Un tad, kad es to lūkšanu stāstīju vienam priesterim, viņš teica, vajadzēja. Es gribu dalīties mīlestībā. Tā nākamajā gadā, 15. augustā, es kāpju tālā no gultas, pēkšņi nokrītu tīponī. Un es nesaprotu, kas ar mani vērties. Un tad es tāpēc es padomāju, jā, nu tā kā, tā kaut kas dīvains. Un tā bija pirmā zīme, ka es esmu ieņēmis savu pirmo bērniņu. Tad es varu sākt raudāt. Un tad, kad, tad, kad, tad, kad es nesāju šo pirmo mūsu dēlu, man sirds visu laiku teica, viņš būs Dāvids. Un es teicu, nu, bet kā, nu, tā kā no Bībeles izkāpis. Bet viņš teica, mums būs Dāvids. Un tagad es ar tādu lepnumu saku, mans pirmdzimtais ir Dāvids. <laughs> bet es zinu, ka Dievu, Dievs ir tas, kas ieliek vārdus mūsu bērniem. Un man tagad atcauca tā atmiņa, ka šodien, šo, tieši šogad ir 20 gadi manam Dāvidam. Tas bija pirms 20 gadiem, kad es vēl kā necik cilvēks vispār to savilku kopā. Slava dievmāmiņai. Un pēc tam kaut kad es uzzināju, ka tā slēdzas nu bija no Čenstakovas. Un mēs tiešām bijām Čenstakovā, un tur ir tāda īpaša aila, kur var uz celīsiem izlīst cauri. Oh, jā, jā. Un es tiešām gāju par pateicībā cauri tai ailē un pateicos un dievmāmiņai par to, ka tiešām, kad, kad bija šī te auglība un viss slava un pateicība Dievam un dievmāmiņai. Un mums ir trīs dēli. Pateicība Dievam. Visi ir advoni. Es domāju, ka jā. Amen. Nu tad, eh, lai būtu vēl vairāk šogad aglonā bērnu, izlūgt. Jā. Paldies.